يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Enyi mlioamini, mkimcha Mwenyezi Mungu atakupeni kipambanuo na atakufutieni makosa na atakusameheni. na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khayrul makirin, na walipokupangia mpango waliokufuru wakufunge au wakuwe au wakutoe, wakapanga mipango yao na Mwenyezi Mungu akapanga yake na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa mipango. Wa idha tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin, na wanaposomewa aya zetu wao husema tumesikia, na lao tungelipenda tungesema kama haya haya si chochote ila hadithi za watu wa kale tu. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samai aw itina bi'adhabin alim, na waliposema e Mwenyezi Mungu, ikiwa haya ni kweli itokayo kwako, basi tunyeshe mawe kutoka mbinguni au tuletea adhabu yoyote iliyochungu.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 adhabu kwa vile mlivyokuwa mkikufuru innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila جهنم yuhsharun Hakika wale waliokufuru hutoa mali yao ili kuzuilia njia Mwenyezi Mungu. Basi watayatoa kisha yatakuwa juu yao majuto na kisha watashindwa na wale waliokufuru watakusanywa kwenye jahannam. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Ili Mwenyezi Mungu apate kuwapambanua walio waovu na walio wema na kuwaweka waovu juu ya waovu wengine na kuwarundika wote pamoja na kuwatupa katika jahannam hao ndio waliohasirika Allahu akbar Allahu akbar la Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata mkizinyenyekea amri za Mwenyezi Mungu kwa siri na dhahiri, Mwenyezi Mungu atakujalieni katika nafsi zenu uwezo wa kupambanua baina ya haki na upotovu na atakutunukieni ushindi wa kutenga baina yenu na maadui zenu na atakustirieni maovu yenu yaondoke naye akusameheni na yeye subhanahu daima ni mwenye fadhila kubwa. Nakumbuka ewe nabii, neema za Mwenyezi Mungu hizo juu yako pale washirikina walipopanga njama kukutia nguvuni, ama wakufunge, au wakuue, au wakutoe mji, hakika walikupangia mipango miovu, na Mwenyezi Mungu mtukufu alikupangia utokane na shari yao, na mpango wa Mwenyezi Mungu ndiyo waheri na una nguvu zaidi na ndiyo wenye kushinda. Na ewe nabii, kumbuka inda ya washirikina ulipokuwa ukiwasomea aya za Qur'ani tukufu. Nazo ni ishara zetu Ujahili wao na ghururi yao iliyopita kiasi iliwapelekea kusema tungelitaka kusema kama isamavyo hii Qur'ani tungelisema kwani humu hamna chochote ila visa walivyoviandika watu wa kale. Nakumbuka ewe nabii vipi walivyokuwa wanakupinga na kumpinga Mwenyezi Mungu hata kwa inda yao wakasema kumwambia Mwenyezi Mungu Mola wao mlezi ikiwa haya unayokuja nayo ni mambo madhubuti basi zijalie mbingu zitunyeshie mawe au tuletee adhabu yoyote iliyokali yenye uchungu. Si katika hikma ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuwaadhibu katika dunia kwa adhabu kali na hali wewe upo miongoni mwao unaitia haki nawe unataraji asaa wataitikia wala si mtindo wa Mwenyezi Mungu kuwaadhibu wenye kuasi nao wangali wanamuomba maghfira na wamo kuyavua yale walionayo Hakika hali yao iliyo sasa inaruhusu kuwaadhibu kwani wanawazuia watu wasiutumie msikiti ambao Mwenyezi Mungu ameutukuza kwa kuharamisha vita karibu yake. Lakini Mwenyezi Mungu anawaakhirisha kwa alivyowakadiria katika ujuzi wake kuwa wengi wao watakujaamini. Wao wakati huu wa sasa sio walinzi wa kunusuru huo msikiti mtukufu, bali wao wameunajisi kwa kutia ibada ya masanamu ndani yake ama wakunusuru hakika ni waumini wenye kumtii Mwenyezi Mungu lakini wengi katika washirikina hawaijui dini wala hawajui cheo cha nyumba hiyo tukufu na maombi yao kwenye nyumba hii tukufu Al-Kaaba si chochote ila ni kupiga miuzi na makofi ilivyokuwa hivyo ndivyo hali yenu basi wacha mauti ya kupateni na njeni katika uwanja wa vita upate kubaidika ushirikina kutokana na Al-Kaaba na kuuliwa huku kwenu ni kwa sababu ya ukafiri wenu. Hakika hao wanaozipinga ishara za Mwenyezi Mungu na wanamshirikisha na miungu mingine hutoa mali yao ili wawazuie watu wasifuate imani ya haki nao wataendelea kutoa hayo mali kisha hayo mali kwa kuwapotea bure bila ya pato walitakalo yatawaletea majuto na machungu na katika uwanja wa mapambano watashindwa hapa duniani na kisha watakusanywa wote katika jahannam wakibaki na ukafiri wao. Kwa kushindwa makafiri duniani na kuadhibiwa motoni akhera, Mwenyezi Mungu anapambanua aliyehabithi wa roho na vitendo na maneno awe mbali na aliye mwema wa roho yake na moyo wake na awafanye wale waovu makhabithi wapandane wenyewe kwa wenyewe huyu juu ya huyu na awatie motoni siku ya kiyama na hao washirikina mafisadi ndio wenye kuhasiri peke yao duniani na akhera.